บุ๊กทูเก้าสิบหกดอกซันอัลต์ดอกซันอัลต์คำสันธานสามบาลัชลาร์อุชบาลัชลาร์อุชผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Saat çalar çalmaz kalkarım. Saat çalar çalmaz kalkarım. ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ Ders çalışmam gerekir gerekmez yoruluyorum. Ders çalışmam gerekir gerekmez yoruluyorum. ผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสิบ60 olur olmaz çalışmaya son vereceğim. 60 olur olmaz çalışmaya son vereceğim. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Ne zaman arayacaksınız? Ne zaman arayacaksınız? ทันทีที่ผมมีเวลา Biraz boş vaktim olur olmaz. Bir boş vaktim olduğunda. เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา Biraz vakti olur olmaz arayacak. Biraz vakti olduğunda arayacak. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Ne kadar çalışacaksınız? Ne kadar çalışacaksınız? ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ Çalışabildiğim kadar çalışacağım. Çalışabildiğim kadar çalışacağım. ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ Sağlığım yerinde olduğu müddetçe çalışacağım. Sağlığım yerinde olduğu kadar çalışacağım. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน Çalışacağı yerde yatakta yatıyor. Çalışacağı yerde yatakta yatıyor. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว yemek pişireceği yerde gazete okuyor. Yemek pişireceği yerde gazete okuyor. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน Eve gideceği yerde meyhanede oturuyor. Eve gideceği yerde meyhanede oturuyor. เท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ Bildiğim kadarıyla o burada oturuyor. Bildiğim kadarıyla o burada oturuyor. เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบาย Bildiğim kadarıyla hanımı hasta. Bildiğim kadarıyla hanımı hasta. เท่าที่ผมทราบเขาตกงาน Bildiğim kadarıyla o işsiz. Bildiğim kadarıyla kendisi işsiz. ผมนอนหลับเพลิน มิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลา Uyuyakalmışım yoksa dakik olurdum. Uyuyakalmışım yoksa dakik olurdum. ผมพลาดรถเมย์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Otobüsü kaçırmıştım yoksa dakik olurdum. Otobüsü kaçırmışım yoksa dakik olurdum. ผมหาทางไม่พบ ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Yolu bulamadım, yoksa dakik olurdum. Yolu bulamadım, yoksa dakik olurdum.